corp exerzoi por virinoi. Estas vaste conata la facto che homoi regule practicantai corp exerzoin vivas pli longe cae pli bon qualite. Multa est scienze e esploroi tion indicas, cae ec, citie, en nia esperanta retradio, ni iam alludis art tio char en la mondo ancora multe homo vivas sen suffice da corpo movigio, longe sedante anta o ecrano e kai sur benco de automobilo, tial estas grave insisti che ili changio tian viv stilon por la bono de ciui. Medicinistoi kai sport faculoi recomendas che oni practico almenau po cent quindec minutoi da corpo movigiado en ciu semaino. Tio alportas considerindan chanson de pli longa vivo cae malplida da risco de corvasculae malsanoi, diabeto, icto, perdo de cerba funcciado. Activae homoi havas crome pli competentan immunosistemon. Anta nelonga tempo, la usona collegio de cardiologio publicigis studajon quiu alportas statistica novajon relate al tio. Ili alvenis alla concludo che virinoi besonas duonon de la tempo de corp exerzoi compare con viroi, por havigi al si tioin efficoin. Por tio esploro oni collectis con informoin de pli ol quartcent mil personoi en usono pri la oftezzo lau quiu ili practicadis corp exerzoin inter la iaroi 1997 cae 2019. Cae parallele analisis la morto quanton inter tiui homoi. Viroi quiui practicis ciu semaine po 30 minutoi de modera au intensa activezzo havigis al si malpliigon de 18% de morto risco. Relati al virinoi en la sama agio tavolo, tiu quanto esis atingita per nur 140 minutoi da corp exerzoi. La differenzo inter la ciutaga vivo de viroi cae virinoi ne explicas tion differenzon. La sciencistoi attribuas gin al la fisiologiae differenzoi inter la sexoi. Eble la structuro de la pulmo, de la muscol fibroi, cae la quanto da graso en la corpo clarigas tion differenzon. Internazia rapporto de faca institutio montris crome che inter dudec quar mil virinoi en quardec landoi virinoi sentas sin pli felicei ciam ili estas corpe activai. Tamen, duono de ili ne gimnasticas lau sia volo, cae patrinoi trovigas inter la malplei activai. Comprendeble, ci tiu nova studajo havas siain criticindain aspectoin, inter alie che di basidia sur demandaroi. Ci tiui povas ne plene speguli la veron. Alia malfortezo estas la considerado pri aliai cun existantai malsanoi, cae pri la vivo stilo. Oni ne esploris exemple pri drinkado cae tabac fumado. Malgrau tio, la nova studajo povas curagigi virinoen pro la indico che ec ne multai corp exerzoi povas helpi en ilia sano. Ec se ili ne atingas la recomendataen cent quindec en ciu semaino.